بسم الله الرحمن الرحیم در بحث علامت های اعراب خواندیم که علامت اصلی رفع زمه علامت اصلی نصب فتحه علامت اصلی جر کسره و علامت اصلی جزم سکون می باشد. ولی بعضی از کلمات اعرابشون فرعی است مثل جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم مصنا اسمهای سته غیر منصرف البته جمع مؤنث سالم و غیر منصرف فقط مثلا جمع سالم در حالت نصب اعرابش فرعی بود به جای فتح کسره گرفت و اسمهای غیر منصرف فقط در حالت جر اعرابشون فرعی بود که به جای کسره فتحه گرفتند از اینجا ما میخونیم خب چه زمانی کلمات اسمها مرفوعند چه زمانی منصوبند و چه زمانی مجرور ابتدا درس 19 همو میخونیم البته درس 19 در شش قسمت آورده نوزده یک نوزده دو نوزده تا شش چرا؟ چون مرفوعات 6 تا هستن یعنی در واقع اسم در شش جایگاه در 6 ترکیب مرفوع میشه پس درس نوزده و در 6 قسمت آورده درس تاسع عشر رفع الاسم رفع اسم وأما الاسم فيرفع في ستة مواضع اما اسم مرفوع میشه در شش جایگاه در شش تركيب اسم مرفوع إيضاح توزيهش لم يبقى علينا إلا أن نعرف في أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وذلك أمر سهل المرامي یسیرون علل افهامی باقی نمانده بر ما چیزی مگر که بشناسیم یعنی همه چیزو گفتیم فقط این چیز باقی مونده که بشناسیم در چه ترکیبی اسم مرفوعه و در چه ترکیبی منصوب و در چه ترکیبی مجرور و این هم کار ساده است و بر فهمها آسان است فیرفعو فی ستت مواضع اسم مرفوع می شود در شش جا وينصب في أحد عشر موضعا واسم در يازده جايقاه منصوب مشود ويجر في موضعين ودر دجا مجرور مشي وهذا بيان مواضع الرفع السته وإن هم از بيان جایگاه ششقاني شیشگانه رفع ابتدا میاد اون رو که اسم مرفو میشه ذکر میکنه بعدا یازده جایی رو که اسم منصوب میشه و بعدا دو جایی رو که مجرور میشه ما مرفوعات رو یعنی اون شش جایگاهی رو که اسم مرفوع میشه ابتدا توضیح میدیم طبق کتاب با هم پس درس نوزهم قسمت یک اولین مرفوع فائل هست اولین ترکیبی که اگر کلمه در اون جایگاه قرار گرفت یعنی فائل شد مرفوع هست الفاعل پس درس نوزه قسمت یکمش الفاعل الاول اولین مرفوع هست کل ترکیب مثل حفظ محمد الكتاب ويطلب العاقل العلم ويسمى الاسم حينئذ فاعلا پس اولین مرفوع فائل هست هر ترکیبی که فائل شد اون مرفوع هست مثل مانند حفظ محمد الکتاب، حفظ فعل ماضی مبنی بر فتحه محمد فائل کی حفظ کرد محمد پس محمد میشه فائل یکی از ترکیب هایی که جز مرفوعات هست ترکیب فائل هست مانند این مثال حفظ کرد محمد کتاب را محمد فائل مرفوع علامت رفعش هم زمه با علامت اصلی را شده چون مفرده الکتاب مفعول بهیست که هنوز نخوندید و یطلب العاقل العلم طلب میکند عاقل علم را العاقل فائل هست کی طلب میکنه عاقل مرفوع علامت رفعش زمه و اسم الاسم اذن فاعلا اسم در این حالت در این هنگام فائل نامیده میشه پس خودش در ایزاه توضیح بیشتری میدهد و اذا شاهدت انسانا اسمه محمودون مثلا یقطع غصنا من و اردت ان تخبر عن ذلك تقول قطع محمد الغصن زمانی که مشاهده کردی انسانی را که اسمش محمود هست مثلا که یک شاخ میچیند از درخت و اردت ان تخبر عن ذلك و تو که در این رابطه از این موضوع خبر بده که بله محمود داره قطع میکنه شاخه رو چی میگویی به عربی قطع محمود الغصن قطع کرد محمود شاخره. فلفظ قطع الدال على حصول القطع لفظ قطع دلالت بر حاصل شدن قطع کردن میکنه ما فعلا دلالت بر انجام کار میکنه بر انجام دلالت بر قطع کردن میکنه ما فعلا فعل نامیده میشه کما سبق شرح همانطور که قبلا شرحش رد و لفظ محمود الدال على من فعل القطعه يسمى فعلا و لفظ محمود که دلالت بر شخصی میکند که این قطع رو انجام داده پس قطعه اونی که قطع میکنه بهش میگن فاعل نصره اونی که نصر میکنه بهش میگن فاعل جلسه اونی که میشینه بهش میگن فاعل ضربه اونی که میزنه بهش میگن فاعل اون کسی که اینجا قطع و انجام داده یسمى فاعلا فائل نامید میشه و یجب فیه رفع و واجب است که مرفوع باشه لفظ الغسل الدال على ما وقع عليه الفعل يسمى مفعولا به و سیأتی و لفظ غسل دلالت میکند بر چیزی که کار برش انجام گرفته قطع شدن برش انجام گرفته در این مثال نامیده میشه مفعول به که خواهد اومد و سیعتی یعنی بحثش در بحث منصوبات خواهد آمد پس اولین مرفوع یا اولین ترکیبی که مرفوع هست فائل هست پس هر ترکیبی مانند محمد و عاقل مرفوع هست که نامیده میشه در این صورت چی؟ فائل این انجام دهنده کار پس فائل هر فعلی قطعا هر فعل معلومی قطعا فائل داره هیچ فعلی در دنیا خود به خود انجام نمیگیره اونی که انجامش داده میشه میگن فائل خیلی بحث ساده است ومثل این مثال آورد و مثل کلمتو کلمتی محمود في هذا المثال كلمة محمد ومانند كلمة محمود هست در این مثال کلمه محمد همان که محمود فائل بود در این مثال کلمه محمد فائل است حفظ محمد الكتابه حفظ کرد کی حفظ کرد محمد بس محمد میشه فائل بخاطر مرفوع زمه داره الكتابة مفعول به والعاقل و کلمه عاقل عاقل معطوف به محمد بخاطر این مجروره والعاقل واو حرف عطفه و کلمه عاقل معطوف کلمه عاقل مثل کلمه محمود هست در جمله یطلب العاقل العلم طلب میکند عاقل علم را کی طلب میکنه عاقل پس عاقل فاعل مرفوع علامت رفع زمه العلم مفعول به و الله فی خلق الله الانسان و کلمه الله در جمله خلق الله الانسان فاعله کی خلق کرد الله و الذئب و کلمه ذئب فی در جمله یأکل الذئب الغنم میخورد گرگ گوسفند را الذئب فائل هست والأنبياء في وكلمة أنبياء مثل محمود از کلمه در جمله ارشد الأنبياء الناس الأنبياء فائل الناس مفهول به والناس الناسی مانند كلمة ناس در جمله يبغض الناس الخائنه مردم بخيانتكار خیانتکار بغض میورزند الناسو فاعل يبغض هست الخائن مفعول به کل كل كلمة وقعت بعد الفعل ودلت على من فعله و همچنین هست هر کلمه که بعد از فعل بیاد یعنی هیچگاه فاعل قبل از فعل نمیاد و دلالت بکند اون کلمه که بعد فعل اومده است بر کسی که کار را انجام داده است هر کلمه که بعد از فعل بیاد فاعل نیست بلکه دلالت بر انجام دهنده کار بکند مثلا و به ابراهیم ربه ابراهیم بعد از فعل اومده ولی فاعل نیست چون ابراهیم ابتلا آزمایش کرد ابراهیم آزمایش کرده یا پروردگار پروردگار پس رب میشه فاعل و به ابراهیم ربه و زمانی که آزمایش کرد ابراهیم را پروردگارش اونی که آزمایش کرده میشه فاعل میشه رب پس همچنین از هر کلمه ای که بعد از فعل بیاید و دلالت بکند بر کسی که فعل رو انجام داده است بحث فاعل به همین سادگی بود تمام شد رفت درس 19 قسمت دومش یعنی دومین مرفوع اسم مرفوع نائب فاعل هست نائب الفاعل و ثانی کل ترکیب مثل حفظ الكتاب و یطلب العلم نائب فاعل هر ترکیبی که مانند حفظ الكتاب و یطلب العلم باشه هر ترکیبی که مانند حفظ الکتاب و یطلب العلم باشه یعنی فعل مجهول باشه اونجا فعل معلوم بود در فایل، اینجا مجهوله همون مثال قبلی همون مثال قبلی به اینهی حفظ محمد الکتاب حفظ کرد محمد کتاب را اگر ما بیایم فعل رو مجهول کنیم و فایل دیگه حصف میشه میگیم حفظ الکتابو مفعول به میاد سر جای فایل به خاطر بهش به خاطرین این میگن نائب فاعل یعنی در اصل مفعول بهی بوده فاعل حذف شده اومده سر جاش میگن بهش نائب فاعل پس حفظ محمد الکتابه ترکیبشو قبلا گفتیم حفظ فعل بود محمد فاعل الکتابه مفعول بهی حالا اگر بیایم فعل رو مجهول کنیم با فاعل رو حذف کنیم میشه حفظ الکتاب و کتاب حفظ کرده شد محمد کتاب رو حفظ کرد اونجا فعل معلوم بود کتاب حفظ کرده شد اینجا کتاب میشه نائب فاعل مفعول بی سر جای فاعل میاد پس هر ترکیبی مانند حفظ الكتاب و یطلب العلم یعنی فعل مجهول باشه پس حفظ فعل ماضی مجهول مبنی بر فتحه الكتابو نائب فاعل مرفوع علامه رفعش زنبه یطلب العلم یطلب طلب کرده میشود علم فاعل حذف شده مفعول به اومده سر جای فاعل میشه نائب فاعل العلم نائب فاعل مرفوع با ضمه و یسمى الاسم حينئذ نائب فاعل اسم در این هنگام نائب فاعل نامیده میشه ایضاح إذا سرق إنسان ساعتك وأنت تعرفه وأردت أن تخبر عن ذلك تقول زمانی که إنسان ساعت ترى وتقول و تو او رو میشناسی و خبر بدهی خبر بدهی که ساعت ترى دوزديد دزدیدند فلاني كي ميجي ميجي که سرق فلانون از فلاني ساعت رو دزدیده ولی این زمانی که بشناسیش ولكن اذا كنت غير عارف له اما زمانی که اون دزد رو نشناسی او عارف له ولا تريد ذکر اسمه یا دوز رو بشناسی ولی نخواهی اسمش رو ذکر کنی تقول چی میگی میگی ساعت دزدیده شد سرقت ساعتو ساعت دزدیده شد سرق فلان ساعت دزدید فلانی ساعت را فلانی فائله ولی خاصی اسم دوز رو نگیری به هر فلسفه و حکمتی که هست ندونی یا نخواهی اون موقع میگی سرقت ساعت ساعت دوزیده شد فتحذف الفاعل وتجعل مكانه اللفظ الدال على ما وقع عليه الفعل در این صورت چکار میکنی؟ فائل رو حس میکنی و سر جایش لفظی رو که دلالت بر آنچه که کاربرش واقع شده این لفظ رو سر جای فائل میاری اون لفظی رو که کاربرش واقع شده این مفعول بهی رو میاری سر جای فائل و هو لفظ ساعت که در این مثال ما لفظ چی بود؟ ساعت دزدید فلانی ساعت را فلانی فائل است از ساعت مفعول بی مفعول بی رو میاری سر جای فلان که همون شخص هست حسب میکنی فتحذف الفائل فائل را حسم میکنی و تجعل مکانه اللفظ الداله على ما وقع عليه و سر جای فائل همون لفظی رو میآوری که کار سرش انجام گرفته بود دزدی سرش انجام گرفته بود که در این مثال ساعت است وهو لفظ الساعة وإذا ريم مسلف ساعة ولذلك يرفع ويسمى النائب فاعل بين خاطر مرفوع میشه و نائب فاعل نامیده وتغير معه صورة الفعل وصورة صورت فعل هم تغيير میکند فان كان ماضيا اگر فعل ماضي بود ضم اول هو كسر ما قبل آخر <coughs> داره روش مجهول کردن فعل توضیح مده میگه اگر فعل ماضی بود اولین حرفش زمه داده میشه مانند حفیظه میشه حوفی و ما قبل آخرش کسره داده میشه حوفیظه ضم اوله اولین حرفش اولش زمه داده میشه و ما قبل آخرش کسره داده میشه حفظه حفظ کرد حفیظه حفظ کرده شد سرقه دزدید سرقه دزدیده شد پس این شیوه مجهول کردن ماضی بود فعل باید مجهول باشه تا نایب فاعل داشته باشه به خاطر این توضیح میده و ان کان مضارعا و اگر فعل مضارع بود ضم اوله ایزن اولش زمه داده میشه و فتح ما قبل ما قبل آخره ما قبل آخرش فتحه داده میشه برخلاف ماضی و ما اولو در مزاره اولش زمه داده میشه مانند ین سرو که میشه اولش رو زمه میدیم یون ما قبل آخر رو فتح میدیم سارو یون سرو یو قتلو یسجدو یعبدو پس شیوه و مثل کلمتی الساعه و مانند کلمه الساعه في هذا المثال ومانند كلمه ساعت است در این مثال کلمت الکتاب کلمه کتاب اگر این جمله طولانی رو بخوایم ترکیب کنیم مثل میشه مبتدا کلمتو الکتاب کلمتو میشه خبرش و مانند کلمه ساعت هست در این مثال کلمه کتاب حالا اون مثال رو توضیح داده میخواد چند تا مثال دیگر توضیح بده شبیه اون فی در جمله کلمه کتاب در این جمله حفظ الکتاب مانند همون ساعت است حفظ الکتاب حفظ کرده شد کتاب پس کتاب نائب فاعله والعلمی و کلمه علم در جمله یطلب العلمو طلب کرده می شود علم والانسانی فی خلق الانسانو و کلمه انسان در جمله خلق الانسان والغنمی و کلمه غنم در جمله تؤکل الغنمو گوسفند خورده می شود وكلمه الناس والناس في أرشد الناس در جملة أرشد الناس والخائن في يبغض الخائن در جملة يبغض الخائن حفظ محمد الكتاب مجهولش مش حفظ الكتاب يطلب العاقل العلم مجهولش مش يطلب العلم خلق الله الإنسان مجهولش مش خلق الإنسان يأكل الذئب الغنم مش يؤكل الغنم أرشد الأنبياء الناس مش أرشد الأنبياء مش أرشد الناس يبغز الناس الخائن مش يبغز الخائن این هم خیلی توضیحاتی خیلی واضح و ساده داده بود و هکذا کل سبقها فعل بعد تغییر صورتی و همچنین از هر که قبل از آن فعل مجهول آمده باشد و دلت على ما وقع عليه الفعل و اون که بعد از فعل مجهول آمده است دلالت کند بر شخصی که یا بر چیزی که فعل برش واقع شده است یعنی, نا... یعنی مفعول بهی باشد که بعد از فعل مجهول آمده باشد اون موقع نائب فاعل است و مرفوع می شود ويظهر لنا من الأمثلة المتقدمة أن تراكيب الموضع الأول تتحول إلى تراكيب الموضع الثاني متى حذف الفاعل وضم أول الفعل وكسر أو فتح ما قبل آخر ما قبل آخره على ما علمت و از مثال های قبلی واضح شد که ترکیب های موضع اول یعنی فاعل تبدیل به موضع دوم می شود یعنی نائب فاعل هرگاه که فاعل حذف شد و اول فعل اگر ماضی بود زمه داده شد و آخر فعل اگر ماضی بود کسره داده شد به او فتحه و اگر مزاره بود آخرش ما قبل آخرش فتح داده شد یوزربو پس هر با فائل هست شد و اول فعل زمه داده شد اگر ماضی بود ما قبل آخر کسره داده شد و اگر مزاره بود ما قبل آخر فتحه داده شد در این صورت همون جایگاهی رو که فائل دارد همون اعراب رو نائب فاعل میگیرد علاما علم بر اون اساسی که دانستی و توضیحش رد شد توضیح داده شد از بس مثال ذکر کرده بود دیگه نیازی به مثال دیگر نیست این دوتا مرفوع رو فاعل نائب و فاعل توضیح دادیم مبتدا و خبر رو انشاءالله با هم و کلمات دیگر رو همزمان موفق و معید باشید